السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekufanya kuamka tukiwa salama na kuhudhuria hii swala ya alfajiri na sasa hivi kuketi katika vikao vya elimu hakika anastahili kuhimidiwa Mola wetu azza fi ula wa adna fi ahli samaa kadhalika baada ya kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu kupitia kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo la hadithi katika kitabu cha al-arba'una an-nawawiyya katika kipindi cha mwisho ambacho tulikuwa tunaendelea na hiki kitabu tulikuwa tumesimama katika hadithi nambari ishirini na tatu na leo hii tunaendelea na hadithi nambari ishirini na nne hadithi ya abu dhari الغفاري رضي الله تعالى عنه هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا أطع إلا أطعمته إلا من إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا إلا إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني ولم ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد على أتقى, على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم طيب الحديث الرابع والعشرون حديث يا عشرين عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كتوب أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama katika kile anachokipokea kutoka kwa Mola wake ikiwa na maana ya kwamba hii hadithi ni hadithu al-Qudsi hii hadithi ni al-hadith al-qudusi yani maneno ambayo mtume sallallahu alaihi wasallama anaeleza akimwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال حقيقة الله سبحانه وتعالى أمسيما يا عبادي إني وجوانه يا عبادي إني وجوانه inni haramtu dhulma ala nafsi hakika mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu hakika nimeifanya dhulma kuwa ni haramu juu ya nafsi yangu waja'altuhu bainakum muharraman na nimeifanya hiyo dhulma baina yenu ni haramu wasidhulumu baadhi yenu kuwa dhulumu wengine waja'altuhu bainakum muharraman na nimeifanya hiyo dhulma baina yenu kuwa ni haramu kwa hiyo ninyi kwa ninyi msidhulumiane sawa sawa mtu kumdhulumu mwingine mali au kumdhulumu mwingine heshima yake au kumdhulumu mwingine damu yake wa hakadha waj'altuhu bainakum muharraman na nimeifanya hiyo dhulma baina yenu kuwa ni haramu fala tadhalamu msidhulumiane fala tadhalamu msidhulumiane bimaana la eh, yudhlim ba'dhukum ba'dhan la yudhlim ba'dhukum ba'dhan wasidhulumu baadhi yenu kuwadhulumu wengine ya ibadi enyi waja wangu ya ibadi enyi waja wangu kullukum dhallun illa man hadaituhu kila mmoja wenu ni mwenye kupotea isipokuwa yule niliyomuongoza kullukum dhalun illa man hadaituhu kila mmoja wenu ni mwenye kupotea isipokuwa yule niliyomuongoza kila mmoja wenu anahangaika ardhini hajui anachokifanya isipokuwa yule ambaye nimemfundisha na kumwekea njia ya wazi fastahduni ahdikum basi takeni uongofu kutoka kwangu nitakuongozeni fastahduni ahdikum basi takeni uongofu kutoka kwangu nitakuongozeni ya ibadi enyi waja wangu kullukum ja'iun kila mmoja wenu ni mwenye njaa kullukum ja'iun kila mmoja wenu ni mwenye njaa illa man at'amtuhu isipokuwa yule niliyemrisha illa man at'amtuhu isipokuwa yule niliyemlisha fastat'imuni bastakeni kwangu kukulisheni fastat'imuni basi takeni kwangu kukulisheni ut'imukum nitakulisheni ut'imukum nitakulisheni ya ibadi enyi waje wangu kullukum waarin kila mmoja wenu yuko uchi kullukum arin kila mmoja wenu yuko uchi illa man kasautuhu isipokuwa yule niliyemvalisha illa man kasautuhu isipokuwa yule niliyemvalisha fastaksuni aksukum basi nitakeni kuvalishwa nitakuvalisheni fastaksoni aksukum basi nitakeni kukubalisheni nitakubalisheni ya ibadi enyi waja wangu innakum tukhtiuna billayli wan nahari hakika nyinyi mnakosea usiku na mchana innakum tukhtiuna billayli wan nahari hakika nyinyi mnakosea usiku na mchana wa ana aghfiru dhunuba jami'an na mimi nasamehe madhambi yote wa ana aghfiru dhunuba jami'an na mimi nasamehe madhambi yote fastaghfiruni aghfir lakum basi nitakeni msamaha nitakusamaheni fastaghfiruni aghfir lakum basi nitakeni msamaha takeni msamaha kwangu nitakusameheni ya ibadi enyi waja wangu innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni hakika ninyi hamtofikia madhara yangu mkanidhuru innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni hakika ninyi hamtofikia madhara yangu mkanidhuru yani hamtokusudia ninyi kunidhuru mimi mkanidhuru hamtoweza walan tablughu naf'i fatanfa'uni na hamtofikia kuni eh hamtofikia manufaa yangu mkanufaisha walan tablughu naf'i fatanfa'uni na hamtufikia manufaa yangu mkaninufaisha ikiwa na maana vyovyote vile itakavyokuwa hamtokusudia kuninufaisha ninyi mkaninufaisha ya ibadi enyi waja wangu law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم لو حقيقه ومنزوين nao mwisho wenu na binadamu wenu na jini wenu kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum wote hao wangekuwa juu ya mcha Mungu zaidi wa moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu lau anna awwalakum lau hakika wa kwanza wenu wa akhirakum na wa mwisho wenu wa insakum wa insakum na binadamu wenu wa jinnakum na jini wenu kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum wangekuwa juu ya uchamungu wa mmoja wa moyo wa mmoja miongoni mwenu moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu ma zada dhalika fi mulki shay'an lisingezidisha hilo katika ufalme wangu chochote ma zada dhalika fi mulki shay'an lisingezidisha hilo katika ufalme wangu chochote yani kuanzia mtu wa mwanzo mpaka wa mwisho kuanzia jini wa mwanzo mpaka jini wa mwisho hawa wote wakawa wacha Mungu kama vile ambavyo mtu mmoja anakuwa mcha Mungu hilo lisingezidisha katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala chochote ikiwa na maana hao wote wangekuwa ni watu ambao wanimuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa na maana kama wao wangekuwa mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala hilo lisingezidisha katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala chochote ya ibadi enyi waja wangu lau anna awwalakum wa akhirakum lau hakika wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu wa insakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum na binadamu wenu na jini wenu kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum wote wangekuwa katika uovu zaidi wa moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu ya ibadi enyi waja wangu lau anna awwalakum lau hakika wa mwanzo wenu wa akhirakum na wa mwisho wenu wa insakum na binadamu wenu wa jinnakum na jini wenu kanu hawa wote hawa kuanzia binadamu wa kwanza mpaka wa mwisho kuanzia jini wa kwanza mpaka wa mwisho wakawa ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum juu ya muovu zaidi wa moyo wa mtu mmoja miongoni mwenu yani watu wote wakao waovu wote wakao waovu wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala ikawa hakuna yeyote miongoni mwa hao anayefanya mazuri Allah anasema ma naqasa dhalika min mulki shay'an lisingepunguza hilo katika ufalme wangu chochote ma naqasa dhalika min mulki shay'an lisingepunguza hilo katika ufalme wangu chochote ya ibadi enyi waja wangu lau anna awwalakum lau hakika wa mwanzo wenu wa akhirakum na wa mwisho wenu wa insakum na binadamu wenu wa jinnakum na jini wenu qamu fi sa'idin wahidin fasaluni wangesimama kwenye ardhi moja wakaniomba ya ibadi enyi waje wangu lau anna awwalakum lau hakika wa mwanzo wenu wa akhirakum na wa mwisho wenu wa insakum na binadamu wenu wa jinnakum na jini wenu qamu fi sa'idin wa'idin wangesimama wote hao katika ardhi moja kwa pamoja fasaluni wakaniomba wote kwa pamoja wakasimama kwenye ardhi moja wakaniomba fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu nikampa kila mmoja alichokiomba fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu nikampa kila mmoja alichokiomba huyo ametaka magari mia yule akataka ndege elfu moja yule akataka meli laki huyo akataka mabilioni ya pesa kila mmoja akawa anaomba anachokitaka na Allah akampa kila mmoja alichokiomba Allah anasema ma nakaswa dhalika mimma indi nisingepunguza hilo katika vile vilivyopo kwangu kila mtu nikampa kile alichokiomba hilo lisingepunguza katika vile vilivyopo kwangu maana kasadhalika mimma indi lisingepunguza hilo katika vile vilivyopo kwangu illa kama yanqusu almikhyatu idha udkhila albahra isipokuwa kama inavyopunguza sindano almikhyat alibra sindano kama inavyopunguza sindano idha udkhila albahra inavyoingizwa baharini illa kama yanqusu almikhyat isipokuwa kama inavyopunguza sindano sindano chukua hata sijui sindano ya milimita ngapi kubwa zaidi inakuwa milimita ngapi zikane kama milimita kumi kwa ni kama vile inavyopunguza sindano idha udkhila al-bahra inavyoingizwa baharini ikiwa na maana kwamba yani hata kama mtu apewe kila kile anachokitaka yeye kuanzia binadamu wa kwanza mpaka wa mwisho kuanzia jini wa kwanza mpaka wa mwisho kila mtu akapewa kila anachokitaka hicho kisingepunguza chochote katika vile vilivyopo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kama vile ambavyo sindano inavyopunguza pale inavyoingiza katika bahari inapunguza nini sida inapunguza nini hamna kitu hamna kitu wala bahari yenye haiathiriki hali ndio hivyo hivyo hata kama mtu akapewa kila kitu anachotamani yeye kwenda kila mtu akasema bwana mimi nataka majumba mfano wa kijiji cha Mahuta chote majumba yote yao ya kwangu tena ya fahari magorofa kila mtu akawa na mfano wa kijiji cha Mahuta majumba na vile vile ndani yake ikawa na magari na mfano wake hicho kisingepunguza chochote katika vile vilivyopo kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kama vile ambavyo inavyopunguza sindano inavyoingizwa baharini hakika Allah subhanahu wa ta'ala tajir na ndio maana sisi tunatakikana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati na kila hali na kila kitu ambacho mtu anakihitaji kwa hiyo mtu asi, asishindwe kuomba kitu kikubwa kusema ah kweli bwana nikiomba hiki Allah atanipa amna wewe omba tu omba tu wala usijali ya ibadi enyi waja wangu inama hiya a'malukum uhsiha lakum hakika hayo ni matendo yenu na yadhibiti kwa ajili yenu ya ibadi enyi waja wangu inama hiya amalukum uhsiha lakum hakika hayo matendo mnayoyatenda ni matendo yenu na yadhibiti kwa ajili yenu uhsiha <clears throat> bimaana udhbituha tamaman udhbituha tamaman udhbituha tamaman na yadhibiti kwa hali ukamilifu kabisa thumma uwaffikum iyaha kisha na kulipeni kwa hayo matendo thumma uwaffikum iyaha kisha na kulipeni kwa hayo matendo yale matendo ambayo watu wanafanya kila siku umeamka umeenda kuswali alfajiri umekaa darasani au kuona darasani unachelewa ukaamua kushika zako jembe safari shamba kwenda kufuatilia mikorosho mwingine ah, akatoka hapo akaenda zake kibaruani mwingine akaenda kufungua duka lake basi kafanya aliyoyafanya huko amekunywa chai na mfano wake mpaka dhuhuri kaswali swala ya dhuhuri wa hakadha hayo matendo mnayotenda kila siku hayo hayo ndio matendo yenu na yadhibiti kwa ajili yenu kisha nitakulipeni kwa hayo matendo la yadhunnu al-insan anna hunaka a'mal ukhra sayaf'alha ghayra hadhihi al-a'mal asidhani mtu kwamba kutakuwa na matendo mengine ambayo yeye atayafanya yasiyokuwa haya matendo ambayo sisi lipo na Allah subhanahu wa ta'ala ndio haya haya yani wewe ukajizuka ukaja ukajisahau ukadhani kwamba kuna matendo mengine au kuna dunia nyingine utaishi halafu ukafanya matendo lipo na Allah subhanahu wa ta'ala hapana matendo yenyewe ndio haya sasa tusipoteze muda wala tusizame katika maasi bali tujitahidi kufanya matendo mazuri ikitokea mtu kukosea basi arudi haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutubia lakini matendo yenyewe ndio haya haya kwa hiyo hapa Allah anasema innama hiya a'malukum uhsiha lakum hakika hayo ni matendo yenu na yadhibiti kwa ajili yenu thumma uwaffikum iyaha kisha nitakulipeni kwa hayo matendo faman wajada khairan falyahmadillaha mwenye kukuta kheri amhimidi Allah yule ambaye atakapolipwa atakuta kheri atakuta yeye miongoni mwa watu wenye kufaulu falyahmadillah amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala waman wajada ghaira dhalika na mwenye kukuta yasiyokuwa hayo akakuta yasiyokuwa ya kheri akakuta shari fala yalumanna illa nafsahu <clears throat> asimlaumu isipokuwa nafsi yake fala yalumanna illa nafsahu asimlaumu isipokuwa nafsi yake rawahu muslimun hadithi ameipokea al-imamu muslim leo uh, tutapitia baadhi ya mufradati michache alafu kijayo tutaleta faida za hizi hadithi طيب hapa anasema hani abi dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala huwa sahabiyun jalilun من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر رضي الله عنه ni sahaba mtukufu miongoni mwa sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam sahabiyun jalilun min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ni sahaba mtukufu miongoni mwa masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل katika yale anayopokea kutoka kwa Mola wake فيما يرويه عن ربه عز وجل katika yale anayopokea kutoka kwa Mola wake hapo aliposema فيما يرويه عن ربه اكتب هذا من الاحاديث القدسيه هذا من الاحاديث القدسيه هذا من الاحاديث القدسيه hizi ni katika hadithi al-Qudusi ibara kisha kuja hivyo ujue kwamba hiyo hadithi inakuwa katika hadithi al-Qudusi ni katika hadithi al-Qudusi wal hadithu al-Qudusi والحديث القدسي والحديث القدسي هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويضيفه إليه والحديث القدسي هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه إلى ربه ويضيفه إليه ويضيفه إليه حديث القدسي هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ni ile hadithi ambayo anaiegemeza mtume sallallahu alayhi wasallama ila rabbih kumula wake ile hadithi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam anaiegemeza kumula wake wa yudhifuhu ilayhi na kuifanyia idhafa kwake na kuitegemezea kwake hiyo ndo hadithi al-Qudsi طيب hapa ndio sema ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi ma huwa adh-dhulm adh-dhulm huwa wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi adh-dhulm huwa وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه dhulma ni kuweka kitu sehemu isiyokuwa yake dhulma ni kuweka kitu sehemu isiyokuwa yake wad'u shay'i fi ghairi mawdhihi kwa hiyo unapokuwa unachukua mali ya mtu pasi na haki na kuona dhulumu kwa sababu ile mali unaenda kuiweka sehemu sio kwa yake wa hakadha kwa hiyo Allah anasema ya ibadi yenye waja wangu inni haramtu dhulma ala nafsi hakika mimi nimeharamisha dhulma katika nafsi yangu waja'altuhu bainakum muharraman na nimejalia baina yenu kuwa ni haram fala tadhalamu msidhulmiani msidhulmiani thumma qala ya ibadi kullukum dhallun hapo aliposema kullukum dhallun ikiwa na maana taihun ani tariqil mustaqim taihun ani tariqil mustaqim taihun ani tariqil mustaqim taihun ani tariqil mustaqim ni mwenye kupotea kuhangaika na njia iliyonyooka mwenye kupotea na kuhangaika kutokana na njia iliyonyooka kila mmoja juu njia iliyonyooka ni ipi na hii haina utofauti na hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama uh, anaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba waja hali ya kuwa ni uh, hunafa yani watu ambao wenye kuelekea kuikubali haki na kuacha batili hapa anasema nyinyi wote nyinyi ni wenye kupotea hakuna tofauti katika hilo ile inaonyesha kwamba asili ya binadamu au jini ameumbwa katika hali ya kuikubali haki kaumbwa hivyo kwa shetani anachokifanya anakuja tu kumpoteza katika njia ya sawasawa na hii inaonyesha kwamba mtu hawezi kuijua njia ya haki isipokuwa kwa kujulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hakuna tofauti baina hizi hadithi mbili anasema illa man hadaituhu isipokuwa yule ambaye nimemuongoza fasahduni basi takeni uongofu kutoka kwangu ahdikum nitakuongozeni nitakuongozeni hapo aliposema fastahduni bimaana utlubu minni alhidayah utlubu minni alhidayah utlubu minni alhidayah takeni kwangu hidayah takeni kwangu hidayah ahdikum nitakuongozeni ya ibadi enyi waja wangu kullukum ja'irun wote nyie ni wenye njaa au kila mmoja wenu ni mwenye njaa kila mmoja wenu ni mwenye njaa illa man at'amtu isipokuwa yule ambaye niliyomlisha fastat'imuni ikiwa na maana utrubu minni al-it'ama utrubu minni al-it'am utrubu minni al-it'am takeni kwangu kulishwa utrubu minni al-it'am takeni kwangu kulishwa utaimukum nitakulishini ya ibadi kullukum arin enyi waje wangu nyinyi nyote kila mmoja wenu yuko uchi kila mmoja wenu yuko uchi hakika na kila mtu anapokuwa anazaliwa anazaliwa hali ya kuwa yuko uchi ndio baadaye watu wanaanza kusema basi kamnunulieni chupi kamnunulieni hiki kamnunulieni nguo baridi wa hakadha illa man kasautuhu isipokuwa yule ambaye niliyembarisha fastaksoni maana utrubu minni alqiswa utrubu minni alqiswa takeni kwangu kuvalishwa takeni kwangu nguo utulubu minni alqiswa takeni kwangu nguo aksoko ah, nitakuvalisheni ya ibadi innakum tuftuuna bil wan-nahar yenye waja wangu hakika ninyi mnakosea usiku na mchana yani mnafanya madhambi mnafanya madhambi wa wana aghfiru dhunuba jami'an na mimi nasamehe madhambi yote fastaghfiruni ay utlubu minni al-maghfira ay utlubu minni al-maghfira takeni kwangu msamaha utrubu minni almaghfira takeni kwangu msamaha aghfir lakum nitakusameheni aghfir lakum nitakusameheni ya ibadi enyi waja wangu innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni hakika ninyi hamtofikia madhara yangu mkanidhuru na hamtofikia manufaa yangu mkaninufaisha hapo makusudio yake yani lan tastati'u an tadhurruni wala an tanfa'uni lan tastati'u an tadhurruni wala an tanfa'uni lan tastati'u an tadhurruni wala an tanfa'uni lan tastati'u an tadhurruni wala an tanfa'uni hamtoweza kunidhuru na wala hamtoweza kuninufaisha la tastati'u an tadhurruni hamtoweza kunidhuru wala an tanfa'uni na wala hamtoweza kuninufaisha ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum enyi waja wangu lau hakika wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu wa insakum na binadamu wenu wa jinnakum na jini wenu kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ay yani kulluhum kulluhum ala taa kulluhum ala taa watu wote hao wakiwa ni wenye kumtii watu wote hao wakiwa uh, ni wenye kumtii yani wako juu ya taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ma zada dhalika fi mulki shay'an lisingezidisha hilo katika ufalme wangu chochote ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum ili wajawabu law hakika wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu wa insakum wa jinnakum na binadamu wenu na jini wenu kanu ala afjari kalbi rajuli wahidi minkum ay kulluhum kulluhum ala almasiyah kulluhum ala almasiyah kulluhum ala almasiyah wote wakawa juu ya maasi yani wote wakawa wanafanya maasi Allah anasema ma naqsa dhalika min mulki shay'an ah, lisingepunguza hilo katika ufalme wangu chochote ya ibadi yenye waja wangu لو ان اولكم لو حقوا منزوين واخركم ومشوين وانسكم ادم وين وجنكم نجني وين قاموا في سعيد واحد اي في ارض واحده منبثقه في سعيد واحد اي في ارض واحده منبثقه في ارض واحده منبثقه katika ardhi moja iliyokunjuliwa wote wakawa katika ardhi moja iliyokunjuliwa fasaluni wakaniomba faataitu kulla wahidin mas'alatahu nikampa kila mmoja alichokiomba maana kasadhalika mimma indi ah, lisingepunguza hilo ah, miongoni mwa vile ambavyo viko kwangu illa kama yanqusu almikhyat almikhyat bimaana alibratu almikhyat bimaana alibratu sindano alibratu sindano idha udkhila albahra inavyoingizwa baharini inavyoingizwa baharini ya ibadi enyi waja wangu inma hi amalukum hakika hayo ni matendo yenu uhsiha lakum ay udhbituha tamaman uhsiha lakum ay udhbituha tamaman uhsiha lakum ay udhbituha tamaman na yadhibiti kiukamilifu kabisa usiha lakum bimaana udhbituha tamaman na yadhibiti kwa hali ya ukamilifu kabisa lakum kwa ajili yenu thumma uwaffikum iyaha kisha nitakulipeni kwa hayo matendo kisha nitakulipeni kwa hayo matendo faman wajada khairan falyahmadillah yule atakayekuta kheri amhimidi Allah waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu na atakayekuta isiyokuwa hayo basi asilaumu isipokuwa nafsi yake rawahu muslimu hadithi iko katika sahihi ya al-Imam Muslim hayo leo tusimama hapa wiki ijayo tutakuwa ni wenye kuangalia faida kuhusiana na hii hadithi ambayo ni jalili hadithi jalil kabisa ndani yake kuna kuonyesha mapungufu yetu sisi ndani yake kuna kuonyesha namna gani sisi tunavyohitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna kuonyesha ufalme na utajiri ambao Allah subhanahu wa ta'ala anao na vile vile ndani yake kuna kuonyesha kwamba haya matendo ambayo tunayatenda ndio hayo ambayo tutakayeelipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tusiwe ni wenye kujisahau bali tujitahidi kufanya matendo mazuri ili tukawe miongoni mwa watu ambao watakayekuwa ni wenye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale matendo yao mazuri Amen.